Esiet sveicināti, rādījām arī Latvijas klausītāji. Kopā ar jums ir raidījums Ceļš uz Zemausu, un es diakons Gati Savotiņš, lai šovakar turpinātu lasīt atkārtotā likuma grāmatu, ko šajā gadā mēs jau ilgāku laiku lasām. Iepriekšējā raidījumā, kad pie mums viesojās diakons Jānis Radziņš, mēs lasījām atkārtotā likuma grāmatas sesto nodaļu, kurā apskatījām tādas tēmas kā šo lielāko bausli, kā brīdinājumus par nepaklausību, par sekām, kas notika, ja nepaklausīs um, Dieva pavēlēm. Un šodien mēs pārdomāsim atkārtotā likuma grāmatas septīto nodaļu, kur uh, runāsim par izredzēto tautu un svētības apsolījumiem. Aicinu arī tevi, klausītāji, atvērt svētos rakstus, atkārtotā likuma grāmatu, jeb piekto mūzus grāmatu, un sekot līdzi tā, tiem notikumiem, kas šajā nodaļā tiks atspoguļoti un par kuriem mēs arī šodien runāsim. Tātad septīto nodaļu mēs varētu iedalīt tādās divās daļās no 1. līdz 11. pantam um, tiek īpaši runāts par izredzēto tautu. Un uh, es piedāvāju šodien īpašu uzmanību pievērst tieši šai daļai. Un pēc tam redzēsim, ka šie svētības apsolījumi, kas ir runāt, par kuriem tiek runāts, sākot no 12. panta līdz nodaļas beigām, ir ļoti saistīti ar šo izredzētās tautas misijas un savas identitātes apzināšanos, kas izriet caur ticību Dievam un caur uzticēšanos Viņa vadībai. Un tāpēc sāksim šo raidījumu ar pirmo pantu, kad Kungs, tavs Dievs, tevi ievedīs tajā zemē, kuru tu ej iemantot. Viņš padzīs tavā priekšā daudzas tautas, hetiešus, girgašiešus, amoniešus, kanāniešus, periziešus, hiviešus un iebūsiešus. Septiņas par tevi lielākas un stiprākas tautas. Apstāsimies jau pie šī pirmā panta, kas uh, raisa ļoti tādas īpašas pārdomas. Jau pats pirmais vārds, kad kungs, kad? Tā tad nevis ja ievedīs, bet kad ievedīs, un tas jau norāda uz šo Dieva uzticību viņa derībai, ka viņa spēku, viņam ir piemīts šis spēks pabeigt to darbu, ko viņš ir iesācis Izrēla tautā. Un uh, tas aicina arī mums paskatīties uz uh, savu dzīvi un uh, apzināties to apsolījumu, ko Dievs ir devis katram no mums, pieņemot kristības sakramentu, kad mēs nonāksim debesu valstībā. Jā, ja mēs paliksim uzticīgi Dievam, ticēsim Viņam, ļausimies Viņa vadībai un uh, neiesim maldu ceļus, tad mums nevajadzēs uzdot sev jautājumu, ja es nonākšu debesu valstībā. Bet mēs varēsim ar pilnu pārliecību teikt, kad mēs nonāksim. Un tālāk Mozus piemina šo kungs, tavs dievs, kad kungs, tavs dievs, ievedīs tevi zemē. Mozus nepārtraukti uzsver, ka Jahve ir Izrēla dievs. 279 reizes, 239 pantos no 396 reizēm visā vecajā derībā, vairāk nekā 50 lietojumu šim izteicienam vienā grāmatā, 50%. Un šajā septītajā nodaļā Tādā veidā Mozus izsakās 13 reizes. Un uh, tas ir nemitīgs atgādinājums par to, kas mums ir jāpatur savā acu priekšā. Kungs ir tavs Dievs, kurš izpilda savus apsolījumus, tur savu derību, un jautājums, kā mēs attiecamies pret viņu stāvot viņa priekšā. Jo kungs kad ievedīs tevi zemē, kurā tu ieeji. Viņš paļausies uz to, ka mēs vēlamies pildīt šo savu apsolījuma daļu, dzīvot paļāvībā un uzticībā viņam un pildīt uh, to, ko viņš, uz ko viņš mūs aicina, lai mēs spētu ieiet tuvās un mīlošās personas attiecībās ieved jūs zemē, kur jūs ieejat, lai to iegūtu. Šeit ir vērts atcerēties, ka šis ir vēl tas mirklis, kādā Izraēļa tauta stāv pie pašas robežas, lai ieietu apsolītajā zemē, tā kā saņemās, gūst pēdējos uzmudrinājumus, motivāciju, ticības apliecinājumu, ko Mozus viņiem šajā pēdējā uzrunā sniedz, lai turpinātu šo ceļu. Bet Mozus jau skatās no tāda perspektīva, ka šī zeme jau ir viņiem, ka jau pieder. Un tāpēc šī nodaļa arī iesākas, kad kungs tavs dievs tevi ievedīs tajā zemē, kuru tu ej iemantot. Pagātnes pieredze ar dievu stiprina šo uzticību Dievam. Mūzus jau iepriekš ir ierakstījis Jahves personīgo liecību. Es esmu kungs, tavs dievs, kas tevi izvedīs no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Ēģipte bija visspēcīgākā tauta tā laika pasaulē, taču tas nebija šķērslis Dieva visvarenībai. Tātad skaidri redzams, ka arī šie septiņi mazākie spēki Kanānā nespēs traucēt viņa dievišķajiem norādījumiem, lai ievestu savu izredzēto tautu zemē, kuru ir apsolījis. Ko Dievs prasa no Izrēla, lai iegūtu zemi? Tā ir ticība ticība šiem solījumiem. Tas mums šodien šķiet vienkārši, bet Izraēla karavīriem tas nozīmē, ka viņiem bija jātic, ka Dievs ļaus viņiem uzvarēt ienaidniekus. Viņiem nācās apdraudēt, riskēt ar savām dzīvībām, savā prātā, protams. Un to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Iemesls, kāpēc Izraēla pirmā paudze nevarēja ienākt un iegūt šo apsolīto zemi, bija viņu neticība. Viņi neticēja. Kad pirmā paudze atteicās ieiet Dieva apsolītajā zemē, Dievs sacīja mūzum, cik ilgi šī tauta mani nicinās, un cik ilgi viņi neticēs man, neskatoties uz visām zīmēm, ko esmu izpildījis viņu vidū cik ilgi, cik ilgi mēs brīžiem paliksim šaubās par Dieva vadību mūsu dzīvēs, neskatoties uz to, cik daudz Viņš jau ir mūsu dzīvēs darbojies. Cik ilgi mēs kautrēsimies liecināt par Dievu, pieņemt Viņa dāvinājumu, Viņa apsolījumu mums jo šis princips saglabājas mūžīgs, ka Dieva apsolījumi ir pakļauti ticībai, kas paklausa. Un interesanti arī paskatīties uz šīm daudzām tautām, kas minētas šajā pirmajā pantā - hetieši, girgašieši, amonieši, kanānieši, perizieši, hivieši un jebūsieši. Pēc būtības nav nemaz uzskaitītas visas tautas. Piemēram, amaleki ir viena cilvēku grupa, kas dzīvo Kanānas zemē tajā laikā, kas ir pieminēta izceļošanas grāmatā un skaitļu grāmatā, bet nav minēta šajā sarakstā. Visticamāk tāpēc, ka sarakstam nebija paredzēts būt tādam pilnīgam, lai uzskaitītu visas tautas, kas tur atradās. Šķiet, ka šis uh, saraksts ir nedaudz uh, stilizēts, uh, iekļautas ir septiņas tautas valstis, un skaitlis septiņi norāda svētajos rakstos uz pilnīgumu. Un tas nozīmē, ka norāda uz visiem zemes iedzīvotājiem – pat tajā gadījumā, ka netiek uzskaitīti visi. Tie paši septiņi nevienmēr ir sastopami citās svēto rakstu pantos, kuros aprakstīti kanānas iedzīvotāji. Dažās vietās ir uzskaitīti seši, citās pieci vai trīs. Parasti, piemēram, girgašieši pietrūkst šajos īsākajos sarakstos. Heti ir radnieciski lielai Hetu impērijai Anatolijā, kas ir Turcijas vidusdaļā, kas uzplauka vēlajā bronzas laikmetā. Girgašiešus nevar etniski identificēt. Ja mēs par pārējām tautām vēl daudz maz varam nojaust, kas viņi bija. Piemēram, amorieši bija imigranta pēcteči no Aramas, Sīrijā, kas ieceļoja Kanānā, kuri iespējams patriarchālajos laikos tur apmetās. Nu, kanānieši bija Kanānas pamat, pamatiedzīvotāji un viņu pastāvēšana tur iespējams aizsākās jau 3000 gadus pirms mūsu ēras. Perizīti senatnē ir saistīti ar kanāniešiem, iespējams, ka tie ir kanāniešu viens no ciltīm, klaniem. Hivieši viņus parasti identificē ar tuvo austrumu tautām, un jebusiešus kopā ar hetiem un amoriešiem, kas atradās Kanānā kalnu zemē, īpaši Jeruzalemes apkaimē. Patiesībā jau Dāvida laikā Jeruzaleme tika uzskatīta par jebusiešu pilsētu. Tātad visas šīs tautas, izņemot perizītus, bija Kanānas pēcteči. Tas ir tās visas bija socioloģiski un iespējams politiski saistītas ar kanāniešiem. Un viens ir skaidrs, ka šīs grāmatas, šīs nodaļas mērķis nav noteikt dažādus etniski atšķirīgus cilvēkus, bet gan runāt par ciltīm Kanānā ar šiem dažādajiem terminiem. Tātad uh, septiņas tautas, kas simbolizēja šo pilnīgi visu iedzīvotāju grupas un visus iedzīvotājus šajā zemē, kas ir lielākas un stiprākas par jums. Caur šo septiņu tātad Mozus izmanto, lai uzsvērtu pret Izrēlu vērsto ienaidnieku lielumu lai pievienotu šo uzsvaru, ka viņi ir lielāki un spēcīgāki. Lielāks skaits, spēcīgākas militārās spējas un spēja aizsargāties pret uzbrukumu. Taču Izrēlai jāsaprot, ka viņiem nav jāpaļaujas uz savu ierobežoto, vājo miesu, uz viņu varbūt uh, netik izcilajām spējām. Skaitlis septiņi svētajos rakstos ir bieži pieminēts un uh, ir, uh, ir sastopams. Um, mēs pārdomājot par mūsu garīgo dzīvi, varam atcerēties no mūsu katehēzes stundām kādām par septiņiem nāves grēkiem - negausība, slinkums, miesaskāra, lepnība, dusmas, skaudība, alkatība. Tās ir lietas, kuri pēc savas būtības nav vienīgās, kas ieved šajā nāves grēka stāvoklī, jo mēs esam mācījušies un saprotam, ka nāves grēku izdara tas, kurš brīvprātīgi izdara izvēli par sliktu dievam, lai novērstos. Un līdz ar to arī šie septiņi nāves grēki, kas ilgus gadsimtus, kuriem pievērsa varbūt lielāku uzmanību, tie nav vienīgie, bet viņi mums simbolizē visu šo nāves grēku stāvokli, kādā mēs varam ieiet, ja mēs novēršamies no Dieva. Un, ja mēs paskatāmies uz šo Izraēļa tautas um, ainu pirms ieiešanas Kanānas zemē un vēlāk arī šīm pavēlēm, ko Dievs dod iekarot un pilnībā iznīcināt kāniešus un viņu kultūru. Vai tas mums neatgādina to, ka arī mēs, mums Dievs saka to pašu attiecībā uz nāvis grēkiem, ka mums ir pilnībā viņi jāiznīcina sevī, jāatsakās – un šai domai paņemot līdzi arī tā, uz tālākajiem pantiem, ko lasīsim un pārdomām, mēs varam paturēt sev um, atmiņā, lai nemitīgi ar to salīdzinātu. Jo ticīgajiem nu, mēs uzskatām, ka ir trīs ienaidnieki - pasaule, miesa un vēlns, kas ir lielāki un stiprāki nekā mēs paši savā dabiskajā spēkā. Un svētais Pāvils mums atgādina otrajā vēstulē korintiešiem, kaut arī mēs dzīvojam miesā, mēs nekarojam pēc miesas, jo mūsu cīņas ieroči nav no miesas, bet gan dievišķi spēcīga, lai iznīcinātu cietokšņus. Arī šeit mēs redzam un varam mācīties no šīs epizodes Izraēla tautas vēsturē, ka mums ir jāiemācās paļauties uz kunga spēku, lai atbrīvotos, lai iznīcinātu šo mūsu ienaidnieku, kas ir mūsu sirdī, kuru bieži vēlamies uzvarēt ar saviem spēkiem, un nekādīgi nevaram, jo viņš nemitīgi atgriežas. Mēs redzam, Dievs no mums prasa šo paļāvību, ticību un ļaut viņam būt par šī grēka uzvarētāju. Viņš, kurš jau ir uzvarējis grēku pie krusta, atpērkota mūs un padarot brīvus, bet mēs brīžiem joprojām cenšamies paši visu izdarīt, neļaut Dievam nākt mūsu dzīvēs un atbrīvot Un tā mēs arī nonākam līdz otrajam pantam, kur Dievs aicina iznīcināt tos. Un kad kungs tavs dievs tev tos atdos, un tu tos sakausi, tad iznīdēt, iznīdēt tos, neslēdz ar tiem derību un nežēlot tos. Ja mēs paturam prātā šo domu par grēka iznīcināšanu mūsu sirdīs, šis cīņas princips līdz absolūtai uzvarai ir atslēga. Kad mēs ieņemam šo apsolīto svētības un miera zemi, ko Dievs mums ir devis Jēzu, mēs nevaram izrādīt žēlastību saviem ienaidniekiem. Mēs to mums ir jāļauj tos iznīcināt pilnībā. Jā, daudzi no mums vienkārši nevēlas pilnībā iznīcināt grēku, kas mūs attur no Dieva apsolītās svētības un miera zemes. Atgriežoties pie šīs epizodes ar Izraēļu tautu, mēs, protams, varam jautāt, kāpēc Dievs vēlas atbrīvoties no šīm tautām vai viņi ir kaut ko nodarījuši Izrēlam. Viens skaidrs iemesls ir fakts, ka viņiem jau bija doti kādi 400 gadi, lai nožēlotu grēkus, un viņi to nedarīja. Un kā radīšanas grāmatā varējām lasīt, ka amoriešu netaisnība ir pilnīga. Mēs varam arī redzēt šo naidīgo noskaņu, kas ir vērsusies pret šo izredzēto tautu. Un šajā pašā pantā mēs arī lasām tādu brīdinājumu, ka neslēdz ar tiem derību un nežēlotos. Kāpēc nevar noslēgt derību? Jo Izraels jau bija noslēdzis derību ar Dievu un šī derība jau tika pārskatīta atkārtotā likuma grāmatā, ko lasījām šajā piektajā nodaļā. Un arī Jēzus vēlāk mums atgādina, ka nevaram kalpot diviem kungiem. Derības slēgšana ar bezdievīgajiem pagāniem, tas būtu kā slasts Izrēlam. Atcerēsimies, ka senajā pasaulē noslēgt derību vai pārtraukt derību dziļākā vienošanās savstarpējā, visintīmākā, kādu varēja noslēgt starp divām pretējām pusēm. Es teiktu, ka tās ir kā laulības. Bieži par laulības sakramentu runā kā par derību. Un tas bija saistošs, un cilvēks bija motivēts to nepārkāpt, baidoties no nāves. Jā, protams, mēs arī tālāk svētajos rakstos redzam atsevišķas epizodes, kur uh, Izraels pārkāpa šo noteikumu, piemēram, Jozo. Um, šķiet, bija piemirsis um, šo atgādinājumu, uh, kur uh, viņš vēlāk noslēgs miera derību ar gibioniešiem, ļaujot viņiem dzīvot, bet vēlāk kļuva skaidrs, ka gibionieši bija ienaidnieki, kurus tomēr vajadzēja pilnībā iznīcināt. Un šīs derības noslēgšanas rezultātā uh, viņi nevarēja vairs pieskarties gibioniešiem. Bet par to jau mēs lasīsim kaut kad vēlāk kad uh, nākamajās grāmatās. Šobrīd uh, nedaudz uh, pārdomāsim jau dzirdēto un aiziesim nelielā muzikālā pauzē. Esam atgriezušies no muzikālās pauzītes. Kopā ar jums ir raidījums Ceļš uz Zemausu un diakons Gatis Avotiņš. Pirms muzikālās pauzes mēs lasījām atkārtotā likuma grāmatas septītās nodaļas, septīto nodaļu un izlasījām principā tikai pirmos divus pantus – mēs redzam, cik uh, daudz ir apslēpts uh, vienā pantā, ko ir iespējams pārdomāt, apcerēt. Un uh, arī vēl turpmāk mēs uh, varētu turpināt pārdomāt šos iemeslus, uh, kāpēc uh, būtu jāiznīcina šīs tautas, ko Dievs deva izrēģiem priekšā, bet um, šajā mirklī uh, dosimies tālāk un uh, lasīsim jau trešo pantu. Neprecies ar viņiem, savas meitas nedod viņu dēliem, un viņu meitas neņem saviem dēliem. Tas arī tāds uh, interesants um, brīdinājums vai norādījums, ka nedrīkst uh, precēties. Uh, turklāt, uh, burtiski runājot, uh, ka nevar atdot savas meitas viņu dēliem, nedz ņemt viņu meitas saviem dēliem. Mēs atcerēsimies, varam atcerēties ķēniņu uz Ālamanu, senās pasaules gudrāko cilvēku, kurš neievēroja šo pavēli, un kā rezultātā Izrēla valstība tika sadalīta desmit ziemeļu ciltīs un divās dienvidu ciltīs. Lūk, kāds skumjš rezultāts um, notiek tam, ja nepaklausa Dieva pavēlēm laulības partnera izvēle uz mūžu ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas jāpieņem, ko vīrietis un sieviete jebkad pieņem savā dzīvē, jo nevienam citam atsevišķam individam nav lielākas ietekmes uz mūsu garīgo dzīvi. Tieši tāpēc arī šeit varam lasīt šo aicinājumu izvēlēties gudri. Un iemesls tam ir arī brīdinājums, kas seko 4. pantā, jo viņas novērsīs tavus dēlus no sekošanas man, lai tie kalpotu citiem dieviem, un tad pret tevi iedegsies kunga dusmas, un viņš tevi iznīcinās drīz vien. Tātad šis iemesls nav rasu dēļ vai kādas etniskās noskaņas dēļ, tas ir reliģisku iemeslu dēļ. Dievs nevēlējās, lai viņa ļaudi saprecētu kanāniešus viņu elgdievības dēļ, kas atrautu viņu sirdis no viņa un samaitātu viņa atklāsmi par sevi pasaulē principā šis brīdinājums uh, pat nebija, nebija vajadzīgs šai otrajai paaudzē. Ja mēs salīdzināsim 4. nodaļā lasīto, jo viņi jau bija liecinieki šai 23 tūkstošu izrēliešu iznīcināšanai, kuri sagājās ar moabiešu sievietēm, un pievērsās Bāla Peoram. Ja, un šīs sievietes, izrēliešu vīriešus, novērsa no dieva un pievērsa elku pielūgšanai. Un kā jau pirms mirkļa runājām, kā labākais piemērs ir redzams arī ķēniņa zāla mana dzīvēm jo viņš mīlēja daudz sve, svežzemju sievietes, arī faraona meitu, moābiešu, amoniešu, edomiešu, sidoniešu un hetu sievietes. No divām tautām, par kurām kungs bija sacījis Izraēla dēliem, tev nebūs ar viņām biedroties, jo viņi noteikti novērtīs tavu sirdi pēc saviem dieviem. Tālāk, 5. pantā lasām, dari tiem tā, nojauc viņu altārus, sadragā viņu elku stabus, nocērt viņu ašēras un sadedzini ugunī viņu tēlus. Tātad šī ir vēl radikāla un pilnīga iznīcināšana, kas bija nepieciešama šo kanāniešu pielūgsmes izvirtības dēļ kuri pielūdza vīriešu un sieviešu dzimuma dievus un praktizēja cilvēku upurēšanu ar saviem bērniem. Ja, piemēram, pavēle sadragāt viņu elku stabus, tas attiecās uz šiem vietām, kur tika veiktas netiklas pagānu darbības. Šie stabi pīlāri faktiski bija vīriešu auglības dieva bāla – akmens simbols. Ašēras bija saistītas ar Ašēru sievieti, kas bija arī kanāniešu panteona mātes dievietes vārds, dieviete, kas ir atbildīga par auglību un augsnes dzīvnieku un cilvēces produktivitāti. Viņu attēloja vai nu kā mūžzaļu koku vai stabu kas arī runāja par mūžīgo dzīvi. Un viņu vārdā īstenotais kults bija visjutekliskākais un nežēlīgākais. Tas tika piekopts tempļos, kā arī zem klajas debesis augstās vietās un koku birzīs. Ievērojama tās dievkalpojumos bija tā saucamā svētā prostitūcija, kurā bija iesaistīti priesteri un priesterienes, kas pārstāvēja vīriešu un sieviešu dievības. Nav brīnums, ka šāda sistēma bija jālikvidē, jo Izraels tika aicināts būt pilnīgi pretēja tautas savā dzīvē un ticībā, kas pilnībā kontrastēja ar to, kādi bija palikuši, kāda bija palikusi cilvēce. Tālāk arī sestajā pantā Dievs saka, jo tu esi svēta tauta kungam, savam Dievam. Tevi, kungs, tavs Dievs, ir izvēlējies no visām tautām, kas uz zemes, lai tu viņam būtu īpaša tauta. Man šķiet, ka šie vārdi Ļoti svarīgi ir katram no mums mūsu ikdienā, ka mēs esam šī izredzētā tauta. Dievs mūs ir izredzējis un atbrīvojis. Un tāpēc mēs nevaram palikt tā vēl atstāt savā dzīvē pagātnes cilvēka paliekas sirdī mums iekšā ir no visā viegli jāatsakās, kas mūs neved pie Dieva. Un tālāk, 7. pantā lasām, kungs jūs ir iemīlējis un izvēlējies ne tādēļ, ka jūs būtu vairāk par citām tautām. Jūs esat mazākā no visām tautām. Tā tad Dievs iemīl cilvēku ne pēc viņa darbiem vai spēka vai ietekmes, bagātības, varenības, bet cilvēks tāds kļūst, tāpēc, ka Dievs viņu ir iemīlējis. Tas arī šodien mums ir atgādinājums un aicinājums nepaļauties uz savu spēku ietekmi, uz to, ka mēs spējam ar bagātību, varenību vai izciliem darbiem – nopelnīt dieva mīlestību. Tā nav jānopelna, jo dievs mūs katru mīl. Un mēs esam viņa izredzētā tauta. Un tieši šīs mīlestības dēļ kungs tur savu zvērestu, kā 8. pantā tālāk ir rakstīts. Kungs jūs mīl un tur savu zvērestu, ko devis jūsu tēviem – un kungs izveda jūs ar stipru roku un izpirka jūs no vergu nama, no Ēģiptes ķēniņa, faraona un varas. Un, protams, mēs savukārt šeit varam atcerēties to, ka Dievs mūs ir izvedis no verdzības, no mūsu grēku verdzības. Tas, ko mēs varam darīt, ir vienkārši ļaut, lai Dievs mūs veda tālāk uz šo apsolīto zemi un ticēt, ka Viņš mūs vadīs un palīdzēs pārvarēt visas grūtības, lai mēs nonāktu šajā apsolītajā zemē. Tālāk Mozus arī atgādina, ka Dievs ir uzticams Dievs kas uz tūkstošu paudzēm tur savu derību un žēlastību tiem, kas viņu mīl un tur viņa baušļus. 11. pantā noslēdzot, ievēro baušļus, likumus un tiesas, ko es tev šodien pavēlu un pildi tos. Un tālāk jau sekošie svētības apsolījumi no 12. panta – kur rakstīts, ja jūs paklausīsiet šīm tiesām, ja ievērosiet un pildīsiet tās, tad kungs tavs dievs turēs šo derību un žēlastību, kā viņš svērējis taviem tēviem. Tālākajos pantos arī tiek uh, sīkāk aprakstītas šie svētības apsolījumi, bet interesanti man šķiet arī tas, ka uh, pēc tam no 17. līdz 24. pantam tiek īpaši uzsvērta šī nepieciešamība paļauties uz Dieva spēku. Ja sirdī rodās šīs šaubas par uh, Dieva spēku varenību, un atkal atcerēsimies, ka tas ir mirklis, kad izrēlieši uh, stāv pie robežas, lai ieietu vēl šajā apsolītajā zemē, viņiem vēl cīņas ir priekšā – Un uh, caur šiem, ar šiem vārdiem Mozus tā kā viņus motivē un iedrošina, lai viņi nebaidās no tā, lai paļaujas uz Dieva spēku 18. pantā. Tad nebaidies no tām atceries, ko kungs tavs Dievs darīja faraonam un visai Ēģiptei. Viņš atgādināja par šīm sodībām, kas notika Eģiptē, to, ka kungs pats atbrīvos šo ceļu, ka viņš ļaus, ka mm, iztīrīs visu viņu priekšā, um, piemēram, 20. pantā, un kungs tavs dievs uzsūtīs tiem sirseņus, līdz iesbojā arī tie, kas būs palikuši un paslēpušies no tevis mm man tas uh, uzreiz atgādināja par tiem sirsiņiem, kas uh, dzīvo manos laukos, uh, katru gadu viņi lidinās man apkārt un, un uh, rada tādu nērtības sajūtu, lai arī zinu, ka viņš ir aizsargājams kukainis, un, un viņam arī inteliģentākais no šāda veida kukaiņiem. Um, Un uh, svētajos rakstos ir pieminēts, ka ar sirseņu palīdzību uh, kungs atbrīvos ceļu. Izrēlam būs tikai jāskatās, kā bēg ienaidnieki. Un tā, protams, nav pirmā reize, arī pirmā paudze piedzīvoja šo dieva darbību, jeb sirseņu efektu, par ko Jozus vēlāk rakstīs. Uh, Eh, kad eh, ar viņa palīdzību izdzina šos divus samoriešu ķēniņus, Sihonu un Ogu. Un eh, šis tā saucamais sirseņu manevrs bija pilnīgi pārdabisks. Tas nebija saistīts ne ar ko, ko būtu darījusi Izraela. Protams, mēs varam arī domāt, vai tie ir burtiski vai figurāli tēli, kas tiek izmantoti, kas uzbruka un dzēla ienaidniekus. Um, bet tā, tās būtība ir tāda, ka cilvēki tiek aicināti paļauties uz Dieva spēku, ka viņš nodrošinās, ja ir apsolījis, nodrošinās šo ceļu, pa kuru viņš veda un šī nodaļa noslēdzas atkal ar aicinājumu iznīcināt uh, visus elka dievu tēlus, sadedzināt tos, neko neatstāt, pat zeltu sev neatstāt, kas varētu būt viens no kārdinājumiem. Paldies, mīļo klausītāji, ka bija kopā ar mani šajā raidījumā, uh, ka pārdomāji arī šīs atkārtotā likuma grāmatas septītās nodaļas um, pantus, un uh, varējām atklāt, ka mēs vēl varam ļoti daudz no šīs nodaļas paņemt un pārdomāt, bet nākamajā reizē tad jau mēs pievērsīsimies nākamajai astotai nodaļai, kuru aicinu arī jau iepriekš izlasīt, lai kopīgi varētu pārdomāt – Ja jums ir kādi komentāri vai savas pārdomas par šo rakstavietu, varat rakstīt uz studiju SMS 266 77 272 vai uz e-pastu studija at rml.lv norādot uh, raidījumam ceļā uz emausu. Šodien no jums atvados Mm, novēlot izturību un dieva svētībām piepildītu ceļu. Dievu kopā ar jums bija diakons Gatis Avotiņš. Ceļš uz zemes mausu.